chiquitilla, modelísimo. Ay, ay, ay. Amiga, estás guau, amiga, estás wow amiga, estás wow guau, guau, guau, Amiga, estás guau, amiga, estás guau, amiga, estás guau, guau, Amiga, estás guau, yo puro que me tiene golpeado. Esta chula amiga está como camina ya. Yo a con Goldie repartiendo gasolina. Estás bien buena, mamita, subimos a la tarima. Pa' que lo muevas guau pa' que lo muevas down. De tanto muerto un nalga' me tiene frisado. Pa' que lo muevas wow, pa' que lo muevas down. De tanto muerto un nalga' me tiene frisado. DJ, ahora subirle al parlante. Acaba de echar una mujer elegante. Mira cómo camina y su flow que criminal. Esta chica si quiere bailar, son again. Ahora mira cómo camina y cómo lo baila. Esta chiquita le gusta esa mini falta Baila chiquitita que te quiero tocar. Esta noche no te me vas a escapar mami, ay, como rico te menea. Tú bailas muy sensual. Quiero que te pegues chiquitita como todo un animal. Porque esta noche no te vas a escapar, así Baila, chiquitita, baila. Baila, chiquitita, baila. Pégate más, pégate más, pégate más. Pégate más, Amiga estás wow, amiga estás wow, amiga estás wow, wow, wow, wow, wow, amiga estás wow, amiga estás wow, amiga estás wow, wow, wow, wow hago lo que yo quiero hacerte. Ponte te y lentamente yo voy a comerte. Está bien buena, mami, yo soy coherente. Vamos a pegarnos, así que solo vente. Yeah, sin freno, vamos a encendernos. Nos vamos lo oscuro donde nadie puede vernos. Llegó tu blanquito, llegó tu moreno. Así que dime, dime dónde nos veremos. Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar de mí. Déjate llevar de mí déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar de mí, déjate llevar de mí. Ella sí que se armó tremenda loquera, el Jova y el Goldie armamos tremenda parrandera. Ella se deja llevar, ella sí que le gusta el danzar. Ey, para el mundo, Honduras representando. Otra rapa somos Paraíso Family Records yo, junto a Gordy Indica Edu Selecta Pochi